บุ๊กทูหกสิบห้า 65 การปฏิเสธสอง Ontkenning deel 2 Ontkenning 2. แหวนวงนี้แพงไหมคะ Is de ring duur? Is t h e ring duur? ไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโร Nee, hij kost maar 100 euro. Nee, hij kost maar 100 euro. แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Maar ik heb er maar 50. Maar ik heb er maar 50. คุณเสร็จแล้วใช่ไหม Ben je al klaar? Ben je al klaar? ไม่ ยังไม่เสร็จค่ะ Nee, nog niet. Nee, nog niet. แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ Maar ik ben zo klaar. Maar ik ben zo klaar. คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ Wil je nog soep? Wil je nog soep? ไม่ ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ Nee, ik wil er geen meer. Nee, ik wil niet meer. แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ Maar nog wel een ijsje. Maar nog wel een ijsje. คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Woon je hier al lang? Woon je hier al lang? ไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียว Nee, pas een maand. Nee, pas een maand. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Maar ik ken al veel mensen. Maar ik ken al veel mensen. คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ Ga je morgen naar huis? Ga je morgen naar huis? ไม่ค่ะ จะไปตอนเสาร์อาทิตย์ Nee, pas in het weekend. Nee, pas in het weekend. แต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ Maar ik kom zondag al terug. Maar ik kom zondag al terug.